Բնակչության զբաղվածության ապահովումը հետպատերազմյան Արցախի առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրներից մեկն է, թերևս ամենաառաջնահերթը անվտանգությունից հետո։ Խնդիրն արկա է երկար տարիներ, բայց Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Արցախյան բնակավայրերից տեղահանված քաղաքացիների գործոնով պայմանավորված այն այլ երանգներ է ստացել։ Օրերս Արցախի հանրապետության աշխատանքի սոցիալական եւ միգրացիայի հարցերի նախարարությունը տարածեց Արցախում արկա թափուր հաստիկների վերաբերյալ իրազեկում, նշելով, որ այս պահին Արցախում, մասնավորապես Ստեփանակերտում արկա են մի քանի 100 թափուր աշխատատեղեր։ Մենք ուսումնասիրեցինք այդ ցանկը։ Թափուր աշխատատեղերը հիմնականում մասնավոր հատվածում են՝ զոդող մասնագետների, վարորդների, շինարարների, բանվորների, դերցակների, սպասարկողների, հավաքարարների կարիք ունի տնտեսությունը։ Որպես կանոն աշխատանք ընտրողների մեծ մասին այդ առաջարկները չեն հետաքրքրում։ Առաջարկի ու պահանջարկի անհամապատասխանության մասին տեղյակ են նաև իշխանությունները։ Արցախի հանրապետության պետական նախարար Արտակ Բեկլարյան Հաջորդ խնդիրը, այո, որը ամենամեծ խնդիրն է, նաև ժողովրդագրության վրա ազդող զբաղվածության հարցն է։ Եվ այստեղ ցավոք սրտի, այո, կա առաջարկի եւ պահանջարկի անհամապատասխանելիություն, պատերազմից հետո ցցուն անհամապատասխանելիություն։ Սոցիալնախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության բաժնի պետ Համլետ Պետրոսյանն ասում է, որ այս պահին բաժինը 25 գործատուից 338 թափուր աշխատատեղերի առաջարկ ունի, մասնավոր հատվածից մեծ մասը դա շինարարության ոլորտի աշխատատեղերն են հետևյալ մասնագիտություններով՝ երակցողներ, վարորդներ, տարբեր շինարարական տեխնիկայի, ծեփագործներ, պատշարներ, բետոնի հետ աշխատանքի մասնագետներ, սալիկապատողներ, դիթեղագործներ, կան նաև թափոր աշխատատեղեր տարբեր արտադրություններում։ Օրինակ հաստուխներ, հացի արտադրամասում կամ լավաշի արտադրամասում կամ խմորի արտադրամասում աշխատողների կարիք կան, Պետական հատվածից առաջարկներ չկան։ Այնտեղ արկա թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ հայտարարությունները օրենքի համաձայն քաղցարայությունն է տեղադրում։ Գործազուրկների հաշվառում աշխատանքի եւ զբաղվածության բաժինը նույնպես վարում է, բայց գործազրկության իրական մակարդակը այն դժվար թե արտացոլի։ Հունվարի 1-ի դրությամբ բաժնում որպես գործազուրկ ունենք հաշվառած 1016 հոգի, որից 787 հոգին կանայք են։ Սա պաշտոնապես գրանցված գործազրկներն են։ Բազմաթիվ այցելություններ լինում բաժին օրական մինիմում 28-ի ներկայանում են։ Մեր աշխատողների կողմից ներկայացում են գործատուների կողմից ներկայացված տափոր աշխատատեղերը, ինչպես նաև այդ աշխատատեղերը տեղադրված են մեր նախարարության պաշտոնական կայքեջում, որոնք ամիսը գոնե մի անգամ թարմացման են ենթարկվում հետադարձ կապ պահպանելու գործատուների հետ։ Ստացվում է այնպես, որ գործազրկության բարձր ցուցանիշ ունեցող Արցախում կա աշխատանք, որն անել շատերը չեն ուզում, եւ գործատուներն աշխատող չգտնելու փաստի առաջ են հայտնվել։ Խնդիրն ավելի խորքային է, քան կարող է թվալ առաջին հայացքից։ Պատճառներն էլ տարբեր են։ Արտակ Բեկլարյանը դրանց մասին է խոսում։ Պատճառներից մեկը կարողությունների անհամապատասխանելիությունն է, որ կա որոշակի պահանջար աշխատաշուկայում, բայց կարողությունների առաջարկը չի համապատասխանում, որովհետև մեր կրթական ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ համակարգը չի համապատասխանում մեր աշխատաշուկայի առանձնահատկություններին ու պահանջարկին։ Իռ, Երկրորդ խնդիրը հատկապես պատերազմից հետո այո հոգեբանական է։ Բոլոր երկրներում էլ հետ պատերազմյան հասարակություններում սա օրինաչափություն է, որ հասարակությունում ցուլության մակարդակը աճում է, Սոցիալնախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության բաժնի պետ Համլետ Պետրոսյանի դիտարկմամբ դրան գումարվում է նաեւ քաղաքացիների կողմից մասնավորի նկատմամբ պետական համակարգում աշխատելու նախապատվություն տալու գործոնը։ Կուզենայի նշել, որ աշխատանք փնտրողների գերակշիռ մասը մեր հանրապետությունում նախապատվությունը տալիս է պետական որևէ մի հիմնարկում պետական սեկտորում աշխատելուն։ Այստեղ էլ պատճառները խորքային են՝ մասնագիտական կարողություններից, կրթությունից մինչև մասնավորի նկատմամբ անվստահություն ու սոցիալական երաշխիքների բացակայություն։ Պատճառները վերլուծության ենթակա են, եթե ցանկանում եք զբաղվածության ապահովման ոլորտում համակարգային լուծումներ ստանալ։ Արտակ Բեկլարյանն առաջիկայում նախատեսվող քայլերն է ներկայացնում մենք անցում ենք կատարում զարգացման ծրագրերի։ Արդեն փիլիսոփայությունը ու սկզբունքը փոխվում է, որոշակի ծրագրեր սկսել ենք, առաջիկայում այլ ծրագրեր էլ կսկսենք, որոնք կխթանեն զբաղվածությունը։ Եվ մարդիկ պետք է հասկանան, որ եթե իրենք ակնկալիք ունեն ավելի բարձր աշխատավարձով ապրելու, այդ դեպքում իրենք պետք է իրենց կարողությունների զարգացման վրա աշխատեն։ Այստեղ համար 1 խնդիրը մարդկանց մտածողությունն է։ Պետությունն ընդամենն աջակցող գործառույթ պետք է իրականացնի, այդ թվում նաև մասնագիտական կողմնորոշման հարցում։ Պետնախարարի խոսքով պետությունը պիտի նաև աշխատելու է հասնել նրան, որ նվազագույն սոցիալական երաշխիքներ տրամադրվեն բոլոր քաղաքացիներին, իսկ մնացածը սեփական ու ընտանիքի անդամների բարեկեցիկ կյանքը մարդիկ պիտի ապահովեն աշխատանքով, տնտեսության համար մրցունակ արդյունք ապահովելով։ Այդքանը ապագայում, մոտ կամ հեռու։ Իսկ առայժմ գործն ու գործազուրկը իրար դժվարությամբ են գտնում, հաջող միջնորդի միջոց միջոցով։ Իսկ աշխատանքի եւ զբաղվածության բաժինը աշխատանք կամ աշխատող գտնելու գուցե վերջին հույսն է, ինչպես գործատուի, այնպես էլ գործազուրկի համար։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։